ndaramukije mwebwe mwese muri ko mutegamo ibiganiro bya radiyo sikoro yaho ndaragakura ntongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira icegeranyo giherutse gushyirwa ahabona n'inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya ku bijyanye n'uko by'agatekakazi nta muntu byifashe mu burundi ngo nta kindi bigamije atari ukujuragiza abazuba bari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bya afurika izoba mu mpera z'uku kwezi muri ano makuru muraza gutega yombi umuvugizi wa leta y'uburundi Burundi abarundi bakunze kuja kurimira hakurya mu gihugu ca Tanzania bavuye mu ntara ya Rutana ngo barirukanywe ubutarariye n'abatanzania badasaruye imirima yabo buramatari w'iyo ntara Bede Nyandwi akamenyesha ko imigenderanire isanzwe yifashe neza kandi ko abo birukana abarundi babikora abatware batabizi akibaza ko ari inzira yo kugira bimbure babanje kubapfumbatisha ikintu ariko ngo bariko baraganira n'abatware bo muri ako karere kugira babitorere umuti nayo ubukene mu muryango gutwara inda z'indaro ni bimwe mu bituma ababyeyi bamwe bamwe bibaruka abana bagaca babata muri ano makuru muraza gukurikira renovate irambona mwigisha yagize umwihwezo aho ni mu gihe hagize iminsi havugwa abana batabwa n'ababyeyi babo izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru twabateguriye mu kanya isase n'ido nido icegeranyo giherutse gusohorwa n'inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya ku bijyanye no kujya agateka kazina muntu vyifashe mu burundi ngo nta kindi bigamije atari ukujuragiza bazoba bari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bya afurika izoba mu mpera z'uku kwezi ibyo biri mu itangazo leta y'uburundi yasohoye ku munsi wa kane muri iryo tangazo leta itangazwa no kubona hiyobagizwa utwigo rimaze gukora kugira igarukana umutekano n'icuka cyiza mu gihugu cyose kurikira Philippe Nzobona riba n'umuvugizi wa leta ntangiye rero yuko iryo tangazo y'inama nshingamateka y'ibihugu bya Buraya hamwe n'icegeranyo c'ishirahamwe Human Rights Watch na FDH vyasohokeye icarimwe bigamije kujuragiza abaguzoba bari mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika yimirije kuba mu mpera z'uku kwezi kugira ngo bazowifatire ko mu byo bazopfundika vyerekeye uburundi ibyo navyo leta y’u Burundi ikaba ibiteye ibyatsi ku rundi ruhande leta y’u Burundi irabazwa kandi no kubona inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya ikiri inyuma rwose ku bijanye n'ingene mu burundi ibintu byifashe kukaba nkako nta icyo icotuma yiyobagiza utwigoro twose tumaze gukorwa na leta mu ntumbero kugarukana umutekano n'icuka ciza tutibagiye rero umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yaraye akukurutse muri mabanga Ban ki o aho yishikiye hano nyine ubwiwe mu Burundi aho bose bakaba bagiye batangaje ko mu Burundi ibintu biri neza none ukaba ko kuvaho za nzego nyabune ni ukuvuga abenegihugu urwego rujejwe ubutungane inzego z'umutekano zizeje intwaro zongerereje inguvu mu gukorera hamwe ibyerekeye hagati y'akazi na muntu mu burundi byarateye intambwe ishimishije ubu mutekano ukaba urangwa mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi akaba Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta y'u Burundi kubaka mu kiringo cy'amezi atandatu ibiro bibiri ku by'abakuru b'imitumba kuri buri komine niryo hangira intara ya Muramvya yihaye mu ntumbero yo kuronsa abakuru b'imitumba aho bakorera ibyo nibishyikirizwa na buramatari w'iyo ntara Emmanuel Niyungeko akavuga ko amakomine amwe amwe amaze gutangura gushyira mu ngiro icyo gikorwa abajama kandi bakigira aho bawubahwe muri iyo ntumbero yo kuronsa ibiro by'abavyeje intwaro aho nta muramvye ntiyasigaye inyuma twabwira yuko mu ntumbero yo gukoresha neza uburyo butangwa cyaje n'ibiro by'umunyetura mukuru w'igihugu nk'amabati n'ibindi twarafashe intumbero yuko n'imiburi buri komune yoza yubakabura amezi atandatu ibiro bibiri vy'umukuru umutima kugira ngo dushobore gusabikanya ibikoresho rero nko muri komune ya Rutegama turabona ibiro by'umutumba bibiri bisakaye muri komune Muramvya turabona impomi zimaze kuduga hashika hane hose riko rageza kora mu ntumbero yo kuronsa aho abajentwaro bakorera babashe kwakira abenegihugu neza barangura imirimo yabo batekaniye nk'uko byagiye biboneka aho hamaze kubakwa gize gusakara izindi zugaye abenegihugu baritanze haba abakobwa rusange haba mu gutanga ndetse n'uburyo ndetse no mu guhimiriza abandi kugira ngo batahure uwo mugambi kuko iyo umutwara agiye gusabirwa ijambo ku kibanza kidahimbaye hari igihe kumbure nawe nyine idahimbaye ugasanga abenegihugu rero ntabutahuye rero tuba turageza kubasaba yuko bobyitabira kuko ari aribo bazohora baharongera amajambo imitumba mirongo icyenda n'icyenda mu ntara ya muranza rero kuzimara zose zihava bigorana kuko hari ibikoresho bitangwa n'ibiro by'inshuro mukuru w'igihugu rero turakorera kuri porogaramu tugafashanya kugira ngo aho bishobotse bibonetse zisakabwe ariko kitabuza ko n'undi muvuka ntara cy'umuvuga komine yogira icyo aterere ari kwisakaza cyangwa ibindi yo rero twifuza yuko niba biri mu kwezi kw'indwi two kwinjira n'imiburi komine ibiro by'umukomine ndera nderagakura ano makuru twabateguriye arabandanya abarundi ngo nta mpamvu yotuma bacanamwo yabifatiye ku butandukane bw'amoko canke amadini ivyo bivugwa n'uburongo ishyirahamwe ry'ibikorwa nyafurika by'impuhwe Aime Pascal Nduwimana aho ni mu gihe iryo shyirahamwe ryatunganije inyigisho z'iminsi itatu kuruva kuri uyu wa gatanu ku ndongozi eh, zitandukanye zo mu madini eka n'iz'igihugu Aime Pascal Nduwimana akavuga ko abarundi bakwiye nyabuna kunga ubumwe bagafashanya no gusangira amakuru twabateguriye arabandanya umutekano mu ntara ya Rutana wifashe neza muri rusange kiretse ubusuma bw'inka n'abanywi b'iyayuramutwe hamwe n'umubano utameze neza hagati y'abenegihugu baba ku mupaka wa Tanzania n'abatware b'amazone y'intara ya Kigoma ibyo bishyikirizwa na buramatari w'iyo ntara Bede Nyandwi aho ni mu gihe haherutse kwirukanwa abantu bagera kuri majana abiri na cumi na batandatu bari mu miryango mirongo ine n'indwi bahowe kuja kurimayo buramatari w'intara ya rutana akavuga ko bibabaje kuko abarundi bagiye kurima bakubitwa mbere hakaba hariho n'abamaze guturigwa turafise ingorane ku ruhande rw'igihugu ca Tanzania e, muri no misi uhereye mu kwezi kwa cumi na rimwe harabaye ingorane aho abatanzania batwandikira ikete ivuga yuko ta murundi asubira kuja kurimira muri Tanzania aho muri Tanzania niho cyane cyane abanyagiharu baje kurimira ahantu bita igitanga n'ahantu bita ikigarye n'ahantu bita ikirerema kandi n'ahantu hari amashamba ahantu himbuka gozi ibiharage bya bini bita majoni kimbuka ibigori none rero igatware baho abo bita bamutendaje abakuru b'amazone bita ibijiji barabirukanye baratwandikira nikete yuko baratuhaye e, gasopo yuko atawusubirayo ubu muri ino minsi barirukanye muri komine gitanga abantu bagera ku majana abiri na cumi na batanu batandatu bari mu miryango mirongo ine n'indwi aba rero barabirukaye ngo ntibasubire kuja kurima hanyuma kandi mu minsi yeze hari mu kwa cumi na rimwe harabaye ingorane aho umusuma umwe yatorotse ipurizo rya giharo aca ajya muri tanzania abatanzania rero baratwemera ko uwo muntu tuja kumutora mugabo abari bagiye kumutora ni ukuvuga eh, umuhanuzi wa, wa musitanteri giharo ari kumwe n'umupolisi umwe bagize barajabuka baca barabadendereza ngo barabatutse baca babafata iminsi itatu baca kubafungira ikasuru makuru niho rero naca mvugana na buramatari wa makamba buramatari wa makamba acaravugana na buramatari mukuru wa mukuru wa Kigoma mukuru wa mukuru wa Kigoma acaratanga itegeko ikasuru baca barabarekura mugabe kibabaje babarekuye babakubise kuko bamaze ukwezi kwa cumi na kabiri kose ari ugukanda batikonya urumva imibano ntabwo imaze imisi imeze neza aho ku mupaka Bede Nyandwi yamenyesha ko ku kibazo cyabo birukanywe mu gihugu cya Tanzania badashwabuye utwabo ko bariko baratunganya urugendo rwo kuja kubonana n'abatware b'intara ya Kigoma muri Tanzania kugira baganire kuri ivyo bibazo kugira umubano urushirize kumera neza n'ubunyene tumutegeyo ikibazo dufise abo banyagihugu bariko badusaba twumvikane n'abatanzania kugira ngo abo barundi bacu basubire gushwabura ibiharage ko vyariko birera basubire no gushwabura ibigori mu bisanzwe muri abo bose baje amajana abiri na cumi na batandatu twababwiye basubire mu mihana yabo mugabo abagabo ubu baramaze gusubirayo kuko ikibazo sintwovuga ko ari ikibazo c'igihugu cose oya nabo batwari bo kumbibe usanga baza baraduhinduka nk'ubu e, eh, mustanteri yarashoboye kuvugana n'umutegetsi umwe mwana ntibabiheraheza neza ubu Musitanteri aracabandanya bisigure yuko uwo mutware wo ngaho hakurya muri Tanzania ashaka abo barundi bakorakoranye amafaranga guhera ku bihumbi amajana atanu by'amarundi gushika ku miliyoni bagaca bagenda bakumvikana nabo batanzania bagaheza rero bakabona kurima sinovuga ngo ni igihugu ca Tanzania cabirukanye oya n'ibintu vy'imibano bishingiye ingeso yo kurya ibiture canke yo kurondera amahera mu barundi kuko urusi numva nubwo iwabo batubwira ngo ntidukeneye abarundi ngo boza kubavyarira mugabo cane cane ico barondera ni ayo mafaranga umubano kugira ugaruke wibaruke wongere ube mwiza no kugenderanirana ico kitubona babwiye yuko turiko turategura hamwe na mustanteri wa komini Giharo uburyo intumwa tuzorungika zija igitanga izindi turiko turategura zizoje ikigoma kugira ngo twumvikane ubwa mbere na n'umutegetsi mukuru wo hejuru abuze abatanzania kuza barakubita abantu kuko barabakubita barabambura hariho n'abandi batatu barabafashe baca babaha umucanwa barabaturira ubu bamaze iminsi bariko baravurirwa ngaha muri komine ya Giharo rero turiko dutegura urugendo cyane cyane mustanteri aho ku mupaka wa Giharo e, eh, n'abandi basangiye uburongozi bwa komine Giharo nibo turiko dutegura bazogende hariya kubategura no kuvuga iki e, eh, bategezwa kuba bafise ikintu bagenda bitwaje abatanzania bavuga ati mikono mitupu hayiramu iminwa atakirimo ntiramukanya canke nta uyikorakora ugiye gutyo nta uza ufise akaba yari bede nyandwi uramatari w'intara ya Rutana tuyibutse ko ano makuru mushobora kandi kuyakurikirana kuri bwa buhinga ngo bumenyi aho ni kuri we zitatu akaburungu urajyondera agakura akaburungu kome kubwo uwo mwigisha ababyeyi ngo barakwiye kuza baraganira n'abana babo ibijyanye no kwirinda gusama inda batipfuza mu gihe hakiri ababyeyi bamwe bamwe bikigora kuganira n'abana ibijyanye n'irondoka rifatiye ku magara meza uyu mwigisha abona ko leta yari ikwiye gukorana n'amashyirahamwe asanzwe abikoramwo mu gutunganya inyigisho ku babyeyi ndetse n'abana zotuma baronka ubuhinga bwo kuganira ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara neza tumutege yombi biranakenewe nuko n'ababyeyi rero hagira icyo bamenya akaba arico bahereza abana babo ababyeyi kenshi usanga atampa impanuro zerekeye ivyirondoka bahereza abana babo kubera ibituma byinshi ubwa mbere bwobwo baragira isoni kuvuga ibijyanye n'irondoka ngo babibwire abana babo aho rero leta yo kuraba abavyeyi ikabigisha mbere igafashanya n'amashirahamwe amwe amwe hariho amashirahamwe abirimwo cane kugira ngo bategure izo nyigisho bazikore ku bana bongere bazikore no ku bavyeyi kubera babikoze ku bana bakabikora no ku bavyeyi abana babironse ku mashure canke ku maclub canke ku macentre jeune bashitse muhira ababyeyi baca buhirira aho rero niho vyoba vyiza imbere yo kurangiza ano makuru twabateguriye abigeme n'abapfasoni ngo ntibaramenye ibijyanye n'indwara ya kanseri yo mu rwinjiriro rw'igitereko ibyo bikaba bishikirizwa n'umukuru w'ishirahamwe riurikiyemwo abaganga yishinze guharanira iterambere yagaze ku magara meza akaba ari nyuma y'itohoza iryo shirahamwe ryakoze mu makomini ya Giheta na Gitega ku bijyanye n'iyo ndwara umukuru w'iryo shirahamwe Joseph Bigirimana akabona ko hakwiye kugwizwa ibikorwa byo guhimiriza abigeme n'abapfasoni ku bijyanye n'iyo ndwara radiyo nderagakora ni no ngaha amakuru twabateguriye agarukiye nkaba nkenguruke mwebwe mwese mwaduteze yombi eri irumva nariko ndabashikiriza nkaba ndabike banuye